escoltar-nos tots els divendres a les 11 de la nit a Ràdio Mollet i també en format podcast tant en el nostre blog núvoldefum.blogspot.com com a les diferents plataformes habituals de podcast com és Spotify, iTunes, ebooks, etc. Gràcies com sempre a l'aportació d'Audio Talaia. A més, com sabeu, estem amatent regularment sessions i seleccions musicals al nostre canal de stream Amics Cloud, que trobaràs a mixcloud.com barra núvoldefum.com Aquesta setmana i la vinent tenim programes especials, uns programes que dedicarem a la tercera edició del Festival Mostra, que se celebra del 28 al 31 de març a Barcelona. Un festival que es mou entre l'ambient, el techno i tot el que trobem enmig i al voltant d'aquests estils. Durant aquests dos programes repassarem una mica la seva programació, també escoltarem a Alfonso Pomeda des de l'organització del festival. Li demanem per començar que ens presenti una mica el festival i quin tipus d'artistes hi podem trobar. Hola, me llamo Alfonso Pomeda y soy el programador de, del Festival Mostra y junto a dos personas más formo parte del equipo de, de Booking de, Mostra es un festival de música avanzada o de música electrónica y, derivados y siempre intentamos buscar cosas frescas, cosas que nos suenen, que nos suenen novedosas, que nos gusten, sobre todo que, que nos llame la atención, que, que, sean de nuestro agrado y que, y que nos, resulten interesantes eh, por, por la novedad o por la frescura. Y dicho esto, tampoco tampoco nos queremos olvidar de las cosas que a lo mejor, de los proyectos que llevan muchos años eh, sonando, pero que, pero también siguen sonando a día de hoy novedosos o, frescos. El mostra se en dos espais diferents de Barcelona. para una banda, eh, Hangar, on tindrà lloc la primera jornada, dijous 28 de març, des de les 12 del migdia fins les 11 de la nit. I el segon espai és el castell de Montjuïc, amb la resta de programació. El dijous 28, l'encarregada d'encetar tot el festival en aquest primer espai a l'engar serà l'artista visual i selectora musical Aina Climent. L'Aina Climent està involucrada en diferents projectes relacionats amb l'escolta profunda a la seva illa, a Mallorca, i ha dirigit un curtmetratge titulat Pedis Possessió, col·laborant amb Lucrecia Dal, un curtmetratge de dansa que podeu veure a la plataforma Filmin. Aquesta és la que acabem d'escoltar, la única peça d'Aina Climent que trobem a internet, ja que de fet ella no és productora, sinó artista visual, fotògrafa i DJ. És amb aquesta darrera faceta que encetarà el Festival Mostra dijous 28 de març a les 12 del migdia a l'Espai Hangar de Barcelona. Este año tenemos una novedad en cuanto a los espacios. Eh, seguimos teniendo hangar que estará dedicado a los, a los sonidos más experimentales y, y más minoritarios y con un aforo de 250 personas. Será un escenario más íntimo y familiar. En el Castell tendremos dos escenarios, que es la novedad que tenemos este año en el festival. El primer escenario es el foso, que es, eh, el, escenario donde eh, comienzan las actuaciones a las 12 de mediodía. Eh, empiezan con, sonidos más atmosféricos, más ambient, a un tempo, y la música va evolucionando con un criterio de intensidad hasta las 8 de la tarde. ahí podremos encontrar desde, desde dub techno hasta, hasta halftime, hasta breaks, hasta algo incluso de house. Y a partir de las 8 eh, abrimos el patio, el patio donde tendremos las últimas actuaciones del día hasta la 1 de la madrugada y donde la intensidad ya es, más grande. El patio es eh, donde se ha venido desarrollando el festival estos últimos años. El que nosaltres farem aquesta nit és repassar la programació de l'Hangar eh, aquest dijous 28 i la setmana vinent ens centrarem en la resta d'actuacions, les del castell de Montjuïc. Hem començat amb Veïna Climent, aquí seguirà el directe de Nareis Neus, projecte que coneixem prou bé aquí al Núvol de Fum, ja que vam tenir la sort de poder gaudir del seu directe aquí a Mollet, en aquell escenari del Núvol de Fum, que ens van deixar organitzar a l'habitació de, la, del farmacèutic de l'any 2019. A veure si algun dia ho podem repetir. De moment ens quedem amb Nareis Neus i amb aquesta, eh, una de les seves últimes peces, extreta del seu recent AP, titulat Atzur. Mm. Doncs això era Nara Isneus des d'aquest de, eh, aquest seu darrer EP, un EP titulat Atzur. además de los elementos estilísticos y estéticos que tenemos en cuenta a la hora de programar muestra, También intentamos equilibrar eh, esa discriminación que históricamente hay en la escena electrónica o en el ámbito de los, eh, festivales. Intentamos que haya cierta equidad o cierto balance eh, programando artistas femeninas o artistas de escenas minoritarias. continuem repassant la programació del Mostra a l'Espai Hangar dijous 28 de març. A les 3 de la tarda tindrem des de Bèlgica el directe de Cato de Beats and Jay Nun, una col·laboració centrada en l'ambient. Escoltem el tall titulat Variant, que forma part del recopilatori Beams of Light del segell Pregnant Void. el directe de Cato de Beats en Jay Noon a l'engar serà, com us deia, de 3 a 4 de la tarda. Una mica més tard, cap allà a les 6, tindrem l'actuació en format DJ set de Ario, artista anglès i fundador d'un dels segells més interessants del moment, Astral Industries, que ja sabeu que des d'aquí, des del programa, mirem de seguir-li la pista de prop des de ja fa un temps. Escoltem un tall del seu projecte col·laboratiu amb ni més ni menys que Rod Model, Mystic AM, des de la referència número 30 d'aquest, el seu propi segell, Astral Industries. Doncs ja així sona aquest projecte Mystic AM, o el que és el mateix Rod Model i Ario, un projecte en conjunt amb el qual només tenen un treball publicat de moment, aquest que hem escoltat titulat Cardamom en Laudanum. els encarregats de tancar la jornada d'Hangar amb un directe improvisat entre les 9 i les 11 de la nit seran eh, Javier Marimón i Romi. Per fi podrem gaudir del seu directe conjunt amb tantes bones crítiques a les seves espatlles. A Javier ja el coneixem prou bé eh, per la seva magnífica música i també perquè vam tenir l'honor de comptar amb ell i amb un magnífic set de temes propis que ens va oferir per un dels especials eh, de cap d'any d'aquí del programa del Núvol de Fum. Eh, després en el blog us deixaré eh, l'enllaç per si us el vau perdre. Ara escoltem una de les seves peces, una de les tres, que formen l'EP titulat Stretch. Doncs això era Javier Marimón des del seu EP Stretch, un EP publicat l'any 2019. Tancarem el programa d'aquesta nit amb un altre dels artistes que passaran per l'escenari eh, de l'Hangar dijous 28 de març dins la programació del festival Mostra. Night Sea és un duo que treballa en la intersecció entre la música ambient, el dub, el techno i els visuals generatius. A part d'autoeditar-se, alguns EPs tenen un àlbum publicat per Silent Season l'any 2020 sota el títol de Still. Nosaltres, però, avui ens quedem amb el seu darrer tema, Off Grid, publicat el passat mes de desembre. Doncs amb aquest projecte Night Sea i la peça que acabem d'escoltar Off Grid arribem a la fi del programa d'aquesta nit del núvol de fum, el número 446. un programa especial que hem dedicat a la tercera edició del Festival Mostra, que se celebrarà els dies 28, 29, 30 i 31 de març aquí a Barcelona i en especial ens hem centrat en el seu escenari de l'espai Hangar el dijous 28 amb una programació més enfocada cap a l'ambient i l'experimentació. La setmana vinent tindrem la segona part d'aquest programa on repassarem algunes de les actuacions que podrem veure i escoltar en l'altre espai del festival, que és el Castell de Montjuïc. Així que sense més que afegir, m'acomiado ja de vosaltres, ens tornem a retrobar doncs la setmana vinent aquí mateix en una nova edició del Núvol de Fum. Molt bona nit.